հանրային ռադիո ուղիղ եթերում աշխատանքը շարունակում է Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը։ Հիշեցնենք, որ մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Բարի եւ խաղաղ օր բոլորիս։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Բաղդասարյան Նախ ցանոթանանք օրվա ծրագրին։ Արցախի Պետական Համասարանում մեկնարկել եւ շարունակում է հերակաուսուցման համակարգի փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Տեղեկացել է մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:35-ը հնչե մշակութային լուրեր։ Հաջողակ մարդիկ պլանավորում են ոչ միայն աշխատանքային ժամանակը, այլև հանգստի համար նախատեսված ժամանակը։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան հոգեթերապևտ Անահիտ Լալայանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կցանոթացնի օրացույցը։ Բարեկամներ, այս պայն առաջարկում ենք լսել Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է հերրակաուսուցման համակարգի համար փաստաթղթերի ընդունելության գործընթացը։ Այս տարի դպրոցների շրջանավարտները համեմատաբար փոքրաթիվ էին, բնականաբար բուհերի դիմորդները նույնպես։ Այդ բուհում օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված արկա ուսուցման համակարգում մի քանի մասնագիտությունների գծով խմբեր չեն ձևավորվել։ Ընդունող հանձնաժողովի անդամ Գոհար Գասպարյանի հաղորդմամբ դիմորդների գերակշիռ մեծամասնությունը նախապատվությունը տվել է հումանիտար մասնագիտություններին։ Բացի այդ, Արցախցի դիմորդներին բավականաչափ անվճար տեղեր են հատկացվել Երևանյան բուհերում, մասնավորապես Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում։ Իդեպ Արցախում այս տարի բուժական գործ մասնագիտությունը նախընտրած դիմորդները բավականին շատ են եղել։ Անդրադառնալով հերրակա ուսուցման համակարգի ընդունելության գործընթացին Գոհար Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ ընդունելությունն իրականացվելու է ներբուհական քննություններով, որոնց մեկնարկը նախատեսվում է օգոստոս ամսվա կեսերից։ Արգայի ընդունելության փաստաթղթերը սկսել են հանձնել մայիսի 5-ից մինչև 31-ը, ընդամենը դիմել է 344 դիմորդ, որից ընդունվել են 259։ Կազմակերպել են նաև թափուր փուլ հունիսի 13-ին ցուցակները հրապարակելուց հետո արդեն հիմնական փուլի ցուցակները ծրագիրը հաստատելուց հետո հայտարարվել է թափուրփուր, որին մասնակցել է 18 դիմորդ, 18-ն էլ հաշվի գրվել են իրենց նշած մասնագիտությունների գծով։ Մեծ խմբերը հիմնականում ձևավորվել են տարակամակավարժություն եւ մեթոդիկան, պատմություն, հայոց լեզու եւ գրականություն, անգլերեն լեզու եւ գրականություն եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտությունների գծով։ Մնացած մասնագիտություններում համեմատաբար ընդունվողների թիվը ցածր է։ 5 մասնագիտությունների գծով միջոցով խմբեր չեն ձևավորվել, դրանք են քիմիա, ֆիզիկա, տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն եւ հոգեբանություն մասնագիտությունների գծով։ Ձևավորված լինելը ինչով է պայմանավորված ձեզ դիմորդների քանակը քիչ է եղել, տնտեսագիտություն եւ քաղաքագիտություն ընդհանրապես դիմորդ չի եղել, առաջին հայտով ոչ ոք չի դիմել, իսկ հոգեբանություն, ֆիզիկա եւ քիմիա դիմորդները քիչ են եղել, եղածնել միասնական քննություններից անբավարար գնահատականներ ստանալու պատճառով չեն կարողացել մասնակցել քննությանը։ Իսկ Երևանյան բուրհերում ինչ արդյունքներ ունենք։ Դիմել են 63 դիմորդ, որից ընդունվել են 39։ Մեծ քանակով դիմորդներ դիմել են հիմնականում բուժական գործ մշտար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բուժական գործ մասնագիտությամբ եւ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում շուկայագիտություն մասնագիտությամբ 7 դիմորդ։ Ընդամենը ընդունվել է 39, ուրեմն 39-ից 6-ն են, որ վճարովի են մյուս բոլոր գոտիմորտները ընդունվել են անվճար հիմունքներով։ Ընդունվողները ելի մեծ թիվը կազմում է բուժական գործ մասնագիտությամբ 22 դիմորդ։ Ու համեմատած նրան, որ շրջանավարտների քանակը նաև քիչ է, բայց մասնագիտության գծով ելի շատ դիմորդներ են հայտարարվել եւ ընդունվել են շատ։ Ներկայումս ընդունելության գործընթացը որ փուլում է։ Հուլիսի 25-ից արդեն մեկնարկել է հերակա ուսուցման համակարգի փաստաթղթերի ընդունելությունը։ Ներկա պահին արդեն դիմում հայտ լրացրել են 33 դիմորդ, համարյա բոլոր մասնագիտությունների գծով հավասար թվականակով են, բայց դեղագործական քիմիա եւ ֆիզիկա մասնագիտությունների գծով առայժմ դիմորդներ չկան։ Մինչեւ օգոստոսի 15-ը կազմակերպելու է արկա ուսուցման համագարկից կտրվող դիմորդների քանակը նույնպես քիչ է։ Հետևաբար հերակայում, եթե նախկին տարիների շրջանավարտները դիմեն, երևի թե հերակայի բոլոր խմբերը կձևավորվեն։ Եթե ոչ, արդեն ցույց կտա ընդունե գործունեության արդյունքները, որը կազմակերպելու է տրված ներգուհական քննությունների հիման վրա, այն դիմորդները, որոնք միասնական քննություններից դրական արդյունքներ ունեն, բայց չեն մասնակցել արկա մրցույթին, պահպանելու են այդ գնահատականները եւ բացակա քննությունները ներգուհական հանձնելուց հետո մասնակցեն քննությանը։ Քննությունները կազմակերպելու է մինչեւ օգոստոսի 25-ը։ Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին կրթության ոլորտի պատասխանատուները հաճախ են բարձրաձայնում դպրոցներում համապատասխան մանկավարժական թափուր հաստիկների թվի աճին զուգահեռ բնագիտական ուղղվածության մասնագիտությունների, մասնավորապես քիմիա, ֆիզիկա եւ կենսաբանություն առարկաների գծով բուհական հաստատություններ դիմողների թվի հետևողական նվազման խնդրի մասին։ Այս տարվա բուհական ընդունելության արդյունքները նույնպես բացառություն չեն։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Thank you. souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. 죠 couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It no. Valentine's Day. Եթերում խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Մոսկվայի դատախազությունը դատարան է ուղարկել Արմեն Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ նրա թատրոնի նախկին գլխավոր տնօրեն Վիտալինա Ցիմբալյուկ-Ռոմանովսկայի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Ինտերֆաքսին հայտնել է Մոսկվայի դատախազության պաշտոնական ներկայացիչ Լյուդմիլա Նեֆեդովան։ Նա մեղադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 137 հոդվածի առաջի մասով։ Դատախազության ներկայացիչը մեղադրյալի ազգանունը չի հրապարակել։ Անցած շաբաթ հաղորդվել էր, որ Մոսկվայի հարավարեմտյան շրջանի դատախազությունը հաստատել է Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայի գործով մեղադրական եզրակացությունը։ Քնության վարկածով կինը թատրոնի աշխատասենյակներից մեկում տեսախցիկ է տեղադրել, որը մոնտաժվել է առաստաղի շրիշակի տակ թաքնված տեսահսկում կատարելու նպատակով, ասել է Նեֆեդովան։ Հետագայում նրա խոսքով ազնական գաղտնիք պարունակող տեսանյութը ցուցադրվել է կենտրոնական ալիքներից մեկի եթերում։ Մարտի վերջին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը օրինական էր համարել Ցմբալյուկ Ռոմանովսկայի բանկային պահոցից ավելի քան 1 ռուբլու հանումը։ Նշված դրամական միջոցների վրա կալանքեր դրված մասնավոր կյանքի անձեռմխելիության քրեական գործի շրջանակում։ Ջիգարխանյանի փաստաբան Եվգենի Պարֆյոնովը հաստատել է, որ դերասանի նախկին կնոջը նշված հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել։ Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանը ներկայացրել է 4-ից 17-րդ դարերի հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված ցուցահանդեսի նախնական տեսքը, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 22-ին եւ կտևի մինչեւ հունվարի 13-ը։ Ինչպես նշված է նյութում, սա առաջին խոշոր ցուցահանդեսն է, որը նվիրված է համաշխարհային համատեքստում հայ ժողովրդի գեղարվեստական եւ մշակութային նվաճումներին 14-րդ դարերի ընթացքում 4-րդ դարից, երբ հայերը իրենց հայրենիքում Արարատ լեռան ստորոտում քրիստոնյա դարձան եւ մինչեւ 17-րդ դարը տարի տարածաշրջանում հայտնվեցին հայերեն տպագրված առաջին գրքերը, երբ հայերը վերահսկում էին համաշխարհային արևտրային ճանապարհները։ Ցուցահանդեսում հիմնականում ցուցադրվելու են ցուցանմուշներ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնից, Մատենադարան հնագույն ձեռագրերի ինստիտուտից եւ Երևանի պատմության թանգարանից, ինչպես նաեւ մի շարք ցուցանմուշներ Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց եկեղեցուց, Մեծի տան Անգելիկիո կաթողիկոսարանից եւ Մխիթարյամի աբանությունից։ Նյու Յորքում ցուցահանդեսի համար նյութեր կտրամադրեն նաեւ Գյուլբենկյան հիմնադրամը եւ որոշ ոչ հայկական աղբյուրներ։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի падգամավոր Իոսիֆ Կոբզոնի վիճակը կայուն է։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին տեղեկացրել է երկչի մամուլի քարտուղարը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Կոբզոնի առողջական վիճակը չի վատթարացել։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 26-ին Իոսիֆ Կոբզոնը շտապ հոսպիտալացվել է։ Հուլիսի 27-ին Կոբզոնը ծանր վիճակում տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ Հայտնի է, որ 80-ամյա Կոբզոնը վերջին տարիներին պայքարում է քաղցկեղի դեմ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ պնջաց լուսինը նայեց այն շանը կնած որ պատեր էր անշաշ սեղողում ողրացած սեղողում ողրացած que esto no Եթերում խաչմերուկն է։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթիից Սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15-ից 15-ից մինչև 16-ը։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան հոգեթերապևտ Անահիտ Լալայանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել սույն թվականի հուլիսի 26-ի թողարկման կրկնությունը։ Մարդու թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական առողջության կարևոր գրավականներից մեկը լիարժեք հանգիստն է։ Ակտիվ թե пассив, տանը թե ծովափին յուրաքանչյուրի անձնական որոշումն է։ Բայց այն, որ արդյունավետ աշխատանքի համար հանգիստն ուղակի անհրաժեշտություն է, փաստ է։ Հոկեբանի անկյուն էջի մշտական աջակից հոկեբան, հոկեթերապևտ, հոկեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը հիշեցնում է, որ մեզանում ընդունված սեփական կարծիքը կողքինի վզին փաթաթելու սովորությունը տարածվում է նաև հանգստի ձևն ընտրելիս, ինչը անձնական տարածքի ու իրավունքների խախտում է։ Թեմայի մանրամասները մեր զրույցում։ Տիկինլալայան շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար եւ քանի որ հիմա հանգստի շրջան է, ամառը մեր ընկերներից շատերը հանգստանում են կամ պատրաստվում են հանգստանալ։ Կուզեի այսօր խոսենք հանգստանալու հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին ու անհրաժեշտության մասին, հատկապես մեծ տարիքով մարդկանց մոտ դա մի քիչ ուրիշ է, իրենք իրենց տան հետ են ավելի շատ կապված եւ հանգստանալ ասածը տան գործերի հետ է էլի ինչ որտեղ, ինչը չի կարելի ասել արդեն ավելի երիտասարդների պարագայում նրանք արդեն սովորել են այդ փաստին, որ հանգիստը արձակուրդ ասածը կարելի է ուրիշ տեղ անցկացնել եւ այլն։ Կուզեի ավելի շատ խոսենք անհրաժեշտության մասին, հանգստի եւ հոգեբանական կողմի ավելի շատ։ Նախ դուք շատ հետաքրքիր միտք արտահայտեցիք, նշելով, որ առանձնահատկությունը հանգստանալու։ Նախ իսկապես հանգստանալու առանձնահատկությունը բխում է անձերի առանձնահատկություններից, եւ մենք անհրաժեշտ է երևի թե ընդունենք, որ ցանկացած մարդ ունի իր առանձնահատկությունները եւ յուրովի կարող թե կազմակերպել իր գործողությունները եւ թե նույնպես կազմակերպել իր հանգիստը։ Ոստի բնականաբար շատ հաճախ մենք շրջապատում լսում ենք կողքից մեր հարազատների մտերիմների արձագանքը մեր այս կամ այն գործողության հանդեպ։ Նույնն է մենք լսում ենք, երբ մենք հանգիստ ենք կազմակերպում, կողքից հորդոր կամ ինչու՞ չէ նաև նկատողություններ, արդյոք մենք ըստ իրենց ճիշտ ենք կազմակերպում մեր հանգիստը, թե ոչ։ Դա վերաբերվում է շատ հաճախ, երբ կամ երիտասարդները ծնողներ իրեն հորդորում, այսպես կամ այնպես անցկացնել իրենց հանգիստը, առաջարկություններ են անում, ինչու՞ չէ նաև այսօր ժամանակակից պայմաններում շատերի հնարավորությունները թույլ է տալիս իրենց ծնողների համար կազմակերպեն այդ հանգիստը, ամենայն դեպս աջակցել այդ գործընթացին, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած մարդ ինքն է որոշում, թե ինչպես կազմակերպել իր հանգիստը։ Իսկ որ դա անհրաժեշտ է, դա միանշանակ իհարկե այսօր դա նորություն չէ եւ երբևէ չէ դա արտարոց երևույթ չի եղել, որովհետեւ մարդկության ձևավորման ընթացքում բարբերաբար մարդ ինքը իր կենսաբանական զարգացմամբ, կենսառիթմի համաձայն զգացել է, հետագայում հասկացել, այնուհետև կիրառել, որ անընդհատ գործել անհնար է, անհրաժեշտ է գործողությունների ընթացքում ունենալ նաև հանգիստ, որպեսզի ֆիզիկական սպառում, ֆիզիոլոգիական սպառում եւ վերջապես հոգեբանական սպառում տեղի չունենա, որովհետեւ հասուն օրգանիզմը, առողջ օրգանիզմը պարտադիր պետք է ունենա հանգստի եւ գործողությունների ժամանակահատված, որոնք պետք է մեկը մյուսին հաջորդեն։ Բնականաբար այս ամենը անհրաժեշտ է ժամանակակից պայմաններում եւս կարեւորություն ունենա։ Ինչու՞, որովհետեւ հաշվի առնելով, որ մեր ժամանակակից աշխարհի բոլոր իրադարձությունները համաշխարային, միջազգային, միջանձնային, ներանձնային։ Տեսեք ինչքան ամեն մեկի մեջ կա անսուբյեկտ հասկացությունը, հարաբերությունները, զգացողությունները բնականաբար առաջացնում են ուժեղ լարվածություն, ինքնապաշտպանական մեխանիզմի ձևավորման եւ ճիշտ իրագործման համար։ Ոստի ավելի կարևոր է, որպեսզի անձը արդեն իսկ նպատակային կարողանա տրամադրվել, պատրաստվել հանգստի որպեսզի կարողանա լիցքեր հավաքել բոլոր այդ վերնշված քիչ առաջի մարտահայտած առանձնահատկությունների գործոնների ֆենոմենների, այսպես ասենք, ազդեցություններին դիմանալու, դիմակայելու համար։ Այդ տեսեք, ժամանակակից պայմաններում մենք շատ հաճախ բժշկության մեջ հանդիպում ենք իմունային համակարգի անկման խնդիրների հետ։ Որտեղից է սա գալիս։ Հենց այդ անընդհատ ստրեսային ազդեցություններից, անընդհատ այդ կյանքի արագ ռիթմի ազդեցություններից, շատ արագ ձևափոխվող իրադարձությունների ազդեցությունից, որոնց մարդ անձը թե ինքնուրույն, թե խմբային պետք է դիմադրի։ Հատկապես տեղեկատվական հոսքը այնքան մեծ հանգացած ոլորտ ուզում եք տեղեկատվական ասեք, ուզում եք ֆիզիկական նշեք, կարող եք մենք լիքը հոգեբանական նշեք, ուզում եք սոցիալական նշեք, ուզում եք տնտեսական նշեք, եր չենք ասում ռազմական քաղաքական բոլոր ազդեցությունները այսօր շատ արագ եւ սա շատ ազդեցիկ է շատ ուժգին ազդեցություն ունեն ուստի անձը այս ամենին դիմադրելու համար դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ավելի ու ավելի ամրապնդի կոպի իր իմունային համակարգը իսկ իմունային համակարգի ձևավորման կազդուրման պահպանման ամենաառաջին սկզբունքը ֆիզիկական ու հոգեկան առողջությունն է որը հիմքում ընկած է հենց այդ գործողություն հանգիստ ճիշտ կազմակերպելու համադրության հիմքում, արդյունքում, այսինքն սա փոխկապակցված է եւ սրանից է սկսվում եւ սրանով ավարտվում է։ Ոստի անհրաժեշտ է սրան շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի իսկապես մեր օրգանիզմը, մեր ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջությունը ամուր լինի, իմունային համակարգը հստակ ձևավորված կայուն պահպանված լինի, անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպել, համադրել գործը եւ հանգիստը։ Իսկ եթե մենք շփոթում ենք այս ամենը, եթե մենք աղավաղում ենք, եթե մեկը մյուսի հաշվին ենք անում, բնականաբար մենք լարժեգության զգացողությունը կորցնում ենք, անձի լարժեգության մասնակցությունը իհարկե։ Այնուհետև մենք նաև խաթարում ենք մեր կյանքի որակը, ասածը։ Իհարկե տևողությունը մեզանից կախված չի ոչ մեկից, բայց կյանքի վիճակը ամեն մեկից կախված է։ Եվ նայած թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում ինչից ենք հանգստանում, ինչից ենք հաճույք ստանում, ինչն է մեզ հետաքրքրում, ինչն է մեզ համար հաճելի, սրանք բոլորը իհարկե անհատական մոտեցումներ են։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով պետք է նախ մենք ինքներս հաշիվ տանք մեզ, այնուհետև հարգենք մեր դիմացինի ցանկությունը, չբարձենք իր վրա, իր ուսերի, այն ինչ մենք ենք ուզում, ինչ մեզ համար է հարմար, կամ մեր պատկերացմամբ տվյալ անձի համար հարմար կլինի։ Մենք շատ հաճախ ենք դա անում, ուշադրություն չդարձնելով, թե մենք ոտնահարում ենք մեր դիմացինի իրավունքները։ Իհարկե մենք իրավական դաշտից չենք խոսում, մենք զուտ հոգեբանական տեսակետից ենք խոսում, որ ցանկացած անձ իրավունք ունի կատարել, հանգստանալ գործեր իր ցանկություններին համահունչ, իր կարիքներին համաձայն, իր ցանկությունների, իր հետաքրքրությունների եւ բավականություն ստանալու հնարավորություններից այն ինչ մեզ համար հաճելի է կարող է մեկ ուրիշի համար տհաճել այն ինչից մենք հանգստանում ենք մեզ պարգևում են շատ գերկ բարձր զգացողություններ եւ գերկ բարձր հաճույք, մենք ուրիշի կարող է ընդհանրապես ժողանացնել կամ հակառակ բացական նեգատիվ ազդեցություններ ունենա։ Ոստի պետք է մենք սա հաշվի առնենք, հարգենք մեկս մյուսի ցանկությունները, ընտրությունները, բայց այն, որ անհրաժեշտ է, թե ինչպես սրա մասին չխոսքը, այլ որ Պետք է հանգստանալը Թրամբոսինը խոսքը։ Իսկ ինչպես է ամեն մեկը ինքը կորոշի, թե ինչպես է ինքը հանգստանում։ Մեկը հանգստանում է ակտիվ զբոսանքով, մեկը հանգստանում է ուղակի տանը նստելով ինչ-որ ֆիլմ դիտելով կամ հեռուստացույց նայելով։ Մյուսի համար անհրաժեշտ է երկար հանգստանալու օրեր, մեկը իշը մի երկու-երեք օրում հանգստանում է, արդեն իսկ լիցքեր հավաքած պատրաստ է նորից վերադառնա աշխատանքի։ Այս ամենը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել մեր կենսառիթմին։ Բայց ի վերջո հանգստի որակից կախված է աշխատանքի որակը, եթե համադրենք այսպես, եթե հանգստացել ես, բնականաբար աշխատանքը տարվա մյուս կտրվածքով արդեն ավելի լավ կկատարես։ Բնականաբար մենք այսօր Ամերիկա չենք հայտնագործի, ուղղակի այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Նայած նախ մենք ինչ աշխատանքով ենք զբաղված, մեր աշխատանքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այնուհետև մենք որպես անձ ինչպես ենք սիրում նախընտրում հանգստանալ։ Գիտեք, ես իմ պրակտիկայի մեջ շատ եմ հանդիպել մարդկանց, ովքեր շատ ակտիվ հանգիստն են սիրում։ Նրանք չեն կարող պարապ նստել եւ ասել ես հանգստանում եմ։ Եթե մի ժամ իրենք պարապ են մնում, իրենք շատ մեծ ստրեսի են ենթարկվում, նեղվածություն է առաջանում, նակին ճնշվածություններ է ձևավորվում, եւ դրանից անձի հոգեվիճակը բնականաբար արդեն իսկ խաթարվում է։ Ոստի մենք պետք է հարգենք, որ տվյալ մարդը այս տեսակի մարդն է եւ տվյալ անձը իսկապես սիրում է ակտիվ հանգիստը եւ ինքը չի կարա ուղակի ոչ մի բան չանելով, այսինքն գործողություն չանելով, հանգստանքը պետք է գործողություն անի, ուղակի գործողության տեսակը պետք է փոխել, ուստի անհրաժեշտ է մենք նախ եւ առաջ ուշադիր լինենք մեր աշխատանքը։ Ինչ գործողությունից է բաղկացած, որովհետեւ մենք այնուհետև կարողանանք ընտրենք, որ գործողությունը եւս կարող է մեր հանգիստ ապարգևել, այլ ոչ թե չարչարել, ոչ թե նորից գտել կամ սպառել մեր էներգետիկ ռեսուրսները, բայց նաև մենք ունենք հոգեբանական ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ է վերականգնել։ Իդեպ աշխատանքային օրենսդրությամբ որոշված տարի մեկ անգամ արձակուրդ գնալը ցանկացած աշխատողի համար կարևորագույն կետն է ցանկացած աշխատանքի բարակային, աշխատանքի տեսակի ժամանակ, որովհետև ամենակարևորը, որպեսզի անձը լինի լիարժեք իր գործատեղում, որպեսզի ինքը բավականություն ստանա իր աշխատանքից եւ կարողանա ճիշտ արդյունավետ աշխատանք ունենալ եւ արդյունք տալ։ Իսկ եթե անձը ստիպված է իր աշխատանքը անում, չսիրելով է գնում իր աշխատանքին, սա արդեն մեկ այլ թեմա է, որտեղ ինչքան էլ ուզում ես հանգստացի, միևնույն է, դու ինչքան էլ լիցքավորված, ռեսուրսները վերականգնած գաս քո աշխատանքին, դու դա շատ թերի ես կատարելու, որովհետև այստեղ մեկ այլ ուրիշ գործոն կա, դու չես սիրում քո աշխատանքը։ Իսկ եթե դու սիրում ես աշխատանքը, սիրված աշխատանք, սիրված աշխատավայր է, սիրված միջավայր է, որտեղ դու քեզ շատ լավ ես զգում քո աշխատանքային կոլեկտիվում, Բնականաբար քո ճիշտ կազմակերպած հանգիստը, թեկուզ ոչ մի բան չանելն էլ, հա, ընտրենք այն пассив հանգստի տարբերակը։ Միևնույնն է քեզ օգնելու է, որպեսզի դու քո վերադարձի ժամանակ քո աշխատավայրում նոր լիցքերով, նոր ջանքերով անցնես քո աշխատանքի հետ։ Այստեղ մի կարևոր հանգաման կա մեր հասարակության մեջ, որի մասին ես կցանկանայի նշել։ Դա մեր աշխատավայրն է, որտեղ ընդունված է, չէ՞, մենք արտակուրտից գալիս ենք, նախ միջև գնալը անընդհատ քննարկվում է, ով որտեղ է գնում, ով ինչ է անելու, ով ինչպես է հանգստանալու։ Այնուհետև արտակուրտից վերադառնում ենք եւ անընդհատ քննարկում ենք ով որտեղ հանգստացավ, ով ինչպես հանգստացավ, ով ում հետ գնաց, բայց հիմա ժամանակակից պայմաններում մի շատ կարևոր տենդենց է նկատել։ Մարդիկ շատ հաճախ գնում են ոչ թե հանգստանալու, այլ գնում են որպեսզի նկարվել եւ Facebook-ով կամ մեկ սոցցանցում ներկայացնեն, թե որտեղ են իրենք հանգստացել, ինչ են արել, ում հետ են, ինչքան լավ հաճելի ժամանակ են անցկացնում։ Այսինքն սա արդեն ժամանակակից, այսպես ասած, ճակետներում իհարկե շատ բաց լինելն է հասարակության մեջ, որով մենք շատ հաճախ չենք գիտակցում, որ սա մեր կոմպլեքսների վկայություններն են։ Մենք բոլորին աշխարհին ի ցույց ամբողջ աշխարհին է ցույց են դնում մեր անձնական կյանքը, մենք գախտնի զգացումքային ոչ մի բան չենք պահում։ Մենք մակերեսային ենք ամեն ինչին վերաբերվում։ Այսինքն մենք ամբողջ աշխարհին ուզում ենք ցուցադրել, որ մենք ունենք այս կամ այն հնարավորությունը ոչ թե մեզ հաճելի է այդ հանգիստը, այլ մեզ հաճելի է, որ դա մենք ցուցադրեցինք։ Սա արդեն իսկ բարդույթների շատ նուրբ սահման կա, շատ բարդույթների արկայության ցուցանիշ է։ Ես դա պարտադիր ուզում էի արտահայտեի, որպեսզի մեր ռադիոլուսողները ուղղակի իմանան, իսկ ինչ հետևություններ կանեն ամեն մեկը ինքն է որոշում։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան հերթական հաճելի հետաքրքիր զրույցի համար, հաճելի հանգիստ բոլորին, ովքեր հանգստանում են կամ պատրաստվում են հանգստանալ, միանում են բոլորին իրական հանգիստ, որ նրանք բավարարված հանգստացած վերադառնան իրենց աշխատանքին։ Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Միլթոն Ֆրիդմանը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելի ամրցանակակիր, Լուիդո Ֆյունեսը, Ցակումով իսպանացի, ֆրանսիացի կինոդերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, Պոլ Դելոս Բոյերը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Պրիմո Լևին, իտալացի քիմիկոս, գրող, Էդիտա Պիեխան, Ցակումով Լև, ռուսաստանցի երգչուհի, Ջերալդինա Չապլինը, ամերիկացի կինոդերասանուհի Չարլի Չապլինի դուստրը։ Ռոբերտ Մերթոնը, ամերիկացի տնտեսագետ, նովելի ամրցանակակիր։ Լեոնիդ Յակոբովիչը, ռուսաստանցի դերասան, հեռուստահաղորդավար։ Լեյն Դեվիսը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր։ Ջոան Քեթլին Ռոուլինգը, անգլիացի գրող, Հարի Փոթերի մասին գրքերի հեղինակ։ եւ մեր երկրեն փախտած ամեն մեջ, ուր ամենայն իղծ կար,